Արցախ խաղից հետո Ադրբեջանի մեղքով սահմանին իրավիճակը նորից լարված է, բայց վերահսկելի է։ Հայկական զինված ուժերի կողմից իրականացվող կանխարգելիչ եւ պատժիչ գործողությունների շնորհիվ հակառակորդի հերթական ակտիվացման պատճառը նույնն է, ինչ նախկինում։ Բաքվում հավանաբար կարծում են, որ իրավիճակը սահմանին ապակայունացնելը, լայվացան անընդհատությունը, հայերի հետ ուժի դիրքերից խոսելու ամենանպատակահարմար ձևն է ուժի ցուցադրություն, որը Ալիևյան վերնախավի պատերազմներով մեզ կստիպի ընդունել Բաքվի պահանջները։ Այդ պահանջները բացառում են կենսունակ հայոց պետականության հերանեկարն ու սկզբունքորեն անընդունելի են։ Հետևաբար ստեղծված իրավիճակում հակառակորդը պետք է ուժ տեսնի իր դեմսնես, անհաղթահարելի ուժ, ինչն էլ կստիպի Ալիևյան վերնախավին եւ ադրբեջանական հանրությանը համակերպել արկա իրողությունների հետ եւ ուրեմն հարկավոր է կամ պարտադրել հակառակորդին կանխարգելիչ միջոցառումներով կաշխանդել նրան։ Արցախյան ազատամարտի կենսափորձ դիմի բերելով Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն առաջ է քաշել հետևյալ դիրքորոշում. թույլ չտալ, որպեսզի մեր երկրորդ անգամ պատերազմ պարտադրեն։ Ասվածը ենթադրում է, որ շատ ավելի հարուստ ռեսուրսներով հակառակորդին խաղաղություն պարտադրելու համար հարկավոր է ունենալ մտքի հանդգնություն եւ լինել նախաձեռնող։ Ներկա իրողություններում երբ հակառակորդը հակված է լարվածության օջախներ ստեղծել Հայաստանի հետ պետական սահմանին եւ Արցախի հետ շփման գծում մեր պարտն է առաջանցիկ ակտիվություն հանդես բերելով խափանել հակառակորդի այդ դավադիր ծրագրերը։ Մենք կդառնանք մատչելի թիրախ եւ կունենանք մեծաթիվ կորուստներ, եթե пассив լինենք եւ թույլ տանք հարձակվել մեզ վրա ըստ ռազմական փորձագետների պետք է իրատես լինել սահմանին անդոր դեր երկար չի լինի։ Տվյալ դեպքում խոսքը կարող է լինել հարաբերական եւ ժամանակավոր անդորի մասին։ Փորձն է որքան ավելի հուժկու լինեն մեր կանխարգելիչ կամ պատժիչ հարվածները, որքան ավելի ցավոտ կորուստներ կրի հակառակորդն այդ հարվածների հետևանքով այնքան ավելի երկարատև կլինի այդ ժամանակավոր անդորը ըստ այդմ հայկական զինված ուժերի խնդիրն է հնարավոր նվազագույնի հասցնել ադրբեջանական նախահարձակ ագրեսիայի դրսևորումները հենց այս օրերին մենք ականատես կլինեինք Իսլամու ագրեսիայի շատ ավելի մեծաթիվ դրսևորումների, եթե չլինեին մեր կանխարգելիչ միջոցառումները։ Իդեպ կանխարգելիչ միջոցառումներ ասելով ի նկատի է առնում ոչ միայն հակարակորթի դեմ ձեռնարկված հատուկ գործողություններն, այլև պետական սահմանի հակադիվերսիոն պաշտպանության համակարգի կատարելագործումը, ինչը անընդհատ գործընթաց է։ Այժմ քայլեր են ձեռնարկվում մարտական հենակետերը բարձր զգայունությամբ էլեկտրոնային սարքերով կահավորելու ուղղությամբ։ Ինչպես ռազմական մասնագետներն են վկայում, պետական սահմանի որոշ տեղամասերում նման սարքավորումներ արդեն տեղադրված են, բացի այդ, այդպիսի սարքավորումների որոշ նմուշներ ներկայումս փորձարկվում են։ Վերջին շրջանում հայկական զինված ուժերը համալրվել են մարտական հետապահության ընթացքում դիտարկումն արդյունավետ դարձնող մի շարք այլ սարքերով եւս ադրբեջանական բանակի ցանկացած ակտիվություն, լինի դա ուժերի տեղաշարժ կամ ուժերի կուտակում, ինժեներական աշխատանքներ թե զորավարժություն, գտնվում է հայկական զինված ուժերի հրամանատարության ուշադրության կենտրոնում։ Ըստ այդմ այս կամ այն սպառնալիքի ակտուալացման պարագայում անմիջապես ձեռնարկվում են հակընդդեմ քայլեր։ Վերջին տարիներին երկու գործընկերներ Գերմանիայի եւ Թուրքիայի միջև միմյանց հանդեպ բազմաթիվ պահանջներ են կուտակվել։ Գերմանիան, որտեղ ավելի քան 3 միլիոն թուրք է ապրում, դժգոհ է, որ ներգաղթյալներից շատերը չեն ցանկանում ինտեգրվել գերմանական հասարակությանը։ Բունդեսագում վստահ են մեղքի իր բաժինն ունեն Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն ու նրա շրջապատը, որոնք բազմից են Գերմանաբնակ թուրքերին կոչարել պահպանել մայրենի լեզուն, հավատն ու ավանդույթները։ Անկարան իր հերթին դժգոհ է, որ Գերմանիայի ղեկավարությունը չի նպաստում Թուրքիայի անդամակցությանը Եվրամիությանը իսկ վերջերս երկու երկրների հարաբերություններում լրացուցիչ նիարդայնացնող տարավելացավ նոր ուժով բորբոքված հակամարտությունը թուրքական իշխանությունների եւ քրդերի միջև։ Ասվում է անցած շաբաթ Լեն տարարոյում հրապարակված Սիրիան ներգաղթյալներն ու հայոց ցեղասպանությունը հոդվածում։ Ինչպես նշվում է Նրանում Բեռլինի եւ Անկարայի հարաբերություններում խզում առաջացավ եւ Թուրքիան վերջնականապես հասկացավ, որ հազիվ թե Եվրամիության անդամ դառնա։ Թուրքիան Եվրամիության նախասրահում է գտնվում 1987 թվականին։ Չնայած դրանք չերն են հավատում, որ նա կանթամացի եվրոպական ընտանիքին տեսանելի ապագայում Անկարայում կարծում եմ, որ Գերմանիան գուցե իրենց գլխավոր ընդդիմախոսն է այդ հարցում։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը սկզբում սատարում էր Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության գաղափարին, սակայն հետո ավելի զգուշավոր դարձավ այդ հարցում։ Գերմանացիները զգացին, որ Եվրամիությունը պետք է ոչ թե ընդլայնել, այլ խորացնել երկրների քաղաքական միություն ստեղծելով։ Ուստի վերջերս Բերլինը շատ զուսպ է արտահայտում Անկարայի անդամակցության հերանեկարների մասին։ Եվ հետո Էրդողանը բավականին բռնատիրական ռեժիմ է սահմանել իր երկրում, այնքան էլ չմտահոգվելով քաղաքացիական իրավունքների պահպանման հարցով։ Արդյունքում շատերը մեր կերին շրջապատում խոսեցին այն մասին, որ Թուրքիան ընդհանրապես եվրոպական երկիր չէ, ասել է Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի համաշխարհային տնտեսության եւ միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի գիտաշխատող Ալեքսանդր Կոկեևը։ Իդեպ երկու երկրների առաջնորդների անձնական հարաբերություններն էլ չեն ստացվել հենց սկզբից։ Լրագրողները նշում են, որ Մերկելի եւ Էրդողանի միջև չկա անձնական մակարան, այսպես կոչված քիմիա։ Նախորդ տարվա դեկտեմբերին Բեռլինի եւ Անկարայի միջև արտեսական սկանդալ բռնկվեց, երբ Focus հանդեսը հոդված հրապարակել Գերմանիայում երեք թուրքի ձերբակալության մասին, որոնք կասկածում էին լրտեսչության մեջ։ Համարվում է, որ նրանք լրտեսում էին երկրում ապրող թուրքական ձախակողմյան ու քրդական կազմակերպությունների անդամներին, ինչպես նաև Գյուլենի կողմնակիցներին։ Լրտեսության համար ձերբակալվածների թվում էր 58-ամյա Մուհամմեդ Թահա Գեգերօղլուն, Էրդողանի նախկին խորհրդականը։ Նրան համարում են լրտեսական ցանցի կազմակերպիչը։ Սակայն սկանդալը զարգացում չունեցավ։ Էրդողանի կառավարությունն ամեն ինչ հերք է, իսկ Մերկելը հավանաբար ցանկանալով բարձրացնել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ հրաժարվեց մեկնաբանություններից։ Անկարայի համար տհաճանակնկալ էր այն, որ Գերմանիան պաշտոնապես որպես ցեղասպանություն ճանաչեց 1915-ին Թուրքերի կողմից հայերի զանգվածային սպանությունները։ Առաջինն այդ մասին հայտարարեց Գերմանիայի նախագահ Յոահիմ Գաուկը ապրիլի 23-ին Բերլինում այդ իրադարձությունների 100-րդ տարելիցին նվիրված ՍԿՕ միջոցառումների ժամանակ։ Երկրորդն արտահայտվեց արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Բալտեր Շտայնմայերը ասելով 1915-ին տեղի ունեցածը համապատասխանում է ցեղասպանություն սահմանումին։ Ես շատ լավ եմ հասկանում նրանց զգացմունքները, ովքեր ցանկանում են, որ դա հենց այդպես է կոչվի, եւ փաստարկները, որոնցով նրանք առաջնորդվում են։ Թեև Գաուկն ընդունեց նաև Բերլինի մասնակի պատասխանատվությունն այդ իրադարձությունների համար, քանի որ կայզերական Գերմանիայի զինվորականները մասնակցել են հայերի բռնագաղթին, թուրքական արտգործնախարարությունը հասմնալից հայտարարության պատասխանեց։ Նախագահ Գաուկն իրավունք ունի թուրք ժողովրդին վերագրելու հանցագործություններ, որոնք նա չի արել։ Թուրք ժողովուրդը չի մոռանա երկիների նախագահ Գաուկի հայտարարությունները, ասում է Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Այստեղ նաև սպառնալիք կար, որ եթե Գերմանիան չհրաժարվի իր դիրքորոշումից եւ կառուցողական դիրքորոշում չորթեգրուի, երկարաժամկետ հերանեկանում դա բացաբար կանտրադառնա Անկարայի եւ Բեռլինի հարաբերությունների վրա։ Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի միջազգային հարաբերությունների եւ համաշխարհային տնտեսության ինստիտուտի գիտաշխատող Ալեքսանդր Կոպկեևի կարծիքով հայոց ցեղասպանության երկումը բաց է անդրադառնում Գերմանիայում Թուրքիայի ընկալման վրա։ Սա ցավոտ թեմա է Անկարայի համար։ Թուրքերը դեռ կտրականապես համաձայն չեն տեղի ունեցածը ցեղասպանություն անվանելուն։ Գերմանիան որպես երկիր, որն ամբողջությամբ ընդունել է պատասխանատվությունը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի իրադարձությունների համար, վատ է վերաբերում թուրքական իշխանությունների նման գործողություններին։ Հայոց ցեղասպանության շղթումը միայն հերացնում է Թուրքիային անկան Բաղդալի անդամակցությունից Եվրամիության։ Վստահ է քաղաքագետը, ներգաղթյալների աճը հանգեցնում է ազդանիջյան բախումների գերմանական քաղաքների փողոցներում հարուցելով տեղացիների դժգոհությունը։ Առանց այդ էլ հաճախակի բախումները թուրքերի եւ քրդերի միջև ավելի հաճախակի դարձան Սիրիայում Անկարայի գործողությունների մեկնարկից հետո ըստ Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի Եվրոպայի ինստիտուտի Գերմանական հետազոտությունների կենտրոնի առաջատար գիտաշխատող Ալեքսանդր Կամկինի Գերմանիան Անկարայի պատճառով բավականին բաց վիճակում է հայտնվել։ Մի կողմից Գերմանիան հավանություն չի տալիս թուրքերի պատժիժ գործողություններին Սիրիայի քրդերի դեմ։ Մյուս կողմից Բեռլինը, որը բացական է վերաբերում Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի ռեժիմին ստիպված է զերծ մնալ Անկարայի հաստեին մեղադրանքներից ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ Թուրքիան իր տարածքում մարզում է իսլամական պետության գրոհայիններին։ Զինում անձնագրեր տալիս տարանցիկ երկիր լինելով կամավորների համար այդ թվում նաև Գերմանիայի, սակայն դրա վրա պաշտոնական Բերլին աչք է փակում, քանի որ նրա համար Ասադի ռեժիմի տապալումն ավելի ցանկալի նպատակ է, քան պայքարն իսլամական պետության դեմ։ Ասում է Կամկինը։ Thank you. Իսկապես Թուրքիայի համար մտահոգիչ ժամանակաշրջան է եւ պաշտ չէ թե Անկարան ինչպես պետք է կարողանա հաջողությամբ հաղթահարել այն։ Թուրքիայի արևելյան եւ հարավարևելյան քրդաբնակ տարածաշրջանում թուրքական անվտանգության ուժերի եւ բնակչության միջև ստեղծված լարվածությունը ի նկատի ունենալով նշում են լրատվամիջոցները։ Վերլացաբաններն այն կարծիքին են, որ ներկայում Թուրքիան կանգնած է լայնածավալ ներքին պատերազմի առաջ Մեծ Բրիտանիայի միացյալ թագավորության ծառայությունների ինստիտուտի աշխատակից Մայքլ Քեփենսը գրում է. Չեմ ուզում Թուրքիայում ստեղծված դրությունը ներքին պատերազմանմանել, սակայն իրավիճակը դուրս է գալիս վերահսկողությունից։ Թուրքիայի համար խիստ մտահոգիչ ժամանակաշրջան է եւ դեռ պարզ չէ թե Անկարան ինչպես պետք է հաղթահարի դա։ Անգլիացի փորձագետի կարծիքով Վերջին 3 շաբաթների ընթացքում Թուրքիայում ստեղծված անկայունությունը բևեռացրել է երկիրը։ Հունիսին տեղի ունեցած խորհրդանական ընտրություններում իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցության օգտին քիվյարկած բազմաթիվ քրդեր կորցրել են կուսակցության նկատմամբ վստահությունը։ Դրա հետ միասին Քուրդիստանի աշխատավորական գործակցության նողված Թուրքիայի նախագահ Թայիփ Էրդողանի կոշտ դիրքորոշումը կարող է մեծացնել թուրք ազգայնականների մոտ նրա նկատմամբ հաջակցությունը նշել է Մայքլ Ստեփենսը։ Բրիտանական անվտանգության եւ զարգացման քաղաքականությունների ինստիտուտի Թուրքիայի գծով մասնագետ Գերետ Ջենքինսի կարծիքով Էրդողանն ու նրա կուսակցությունը երկու նպատակ են հետապնդում։ Առաջինը խորհրդարանական քրդական ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությանը կապելով բռնությունների կողմնակից խմբերի հետ արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը ցանկանում է վերացնել ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը բռնության նկատմամբ քրդերի վստահությունը եւ նոր ընտրություններում ստանալ ազգայնականների քվեները։ Դա ռիսկային ռազմավարություն է։ Հնարավոր է կարճաժամկետ շրջանում արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը դարձյալ մեծամասնություն ձեռք բերի, սակայն դա մեծ վնաս կհասցնի թուրքական հասարակության հիմքին։ Նշել է Գերետ Ջենքինսը։ Արցախի ժողովրդագրության 60-ն անցած շաբաթ հրապարակել է աշխարհում տղամարդկանց եւ կանանց թվային հարաբերակցության վերաբերյալ զեկույց։ Հաշվարկվել է յուրաքանչյուր 100 տղամարդուն բաժին ընկնող կանանց թիվը։ Ըստ այդմ Հայաստանում 100 տղամարդուն բաժին է ընկնում 115.6%-ական կին։ Այդ ցուցանիշով Հայաստանը հայտնվել է առավելապես կին բնակչություն ունեցող երկրների առաջին տասնյակում, 7-րդ հորիզոնականում։ Առավելապես կանացի բնակչություն ունեցող երկրների ցանկը այսպիսին է։ Աշխարհում ամենից շատ կին բնակչություն ունեցող երկիրը Կարիբյան ծովում գտնվող Մարտինիկան է, որտեղ 100 տղամարդուն բաժին են կնում 118.3-ական կին։ Հաջորդը Լատվիան է, Լիտվան, Կյուրասաոն, Գվադելուպան, Ուկրաինան, Հայաստանը, Ռուսաստանը, Բելարուսը, Էստոնիան։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի հարևաններին, Վրաստանում 100 տղամարդուն բաժին է ընկնում 109.6-րդական կին, Ադրբեջանում 100.88-րդական, Թուրքիայում 103.4-րդական, Իրանում 98.5-րդական։ Այսինքն, մեր տարածաշրջանի բոլոր երկրներում բացառությամբ Իրանի կանայք թվով գերատշռում են տղամարդկանց նկատմամբ։ Իսկ այդ առումով բացարձակ առաջատարը Հայաստանն է, ինչը պայմանավորված է արտագաղթով։ Արտագաղթողների թվում, ինչպես գիտեն, երակայում են աշխատանքային միգրանտ տղամարդիկ։ ՄԱԿ-ի զեկույցի համաձայն կանանց թիվը գերակշռում է հետ խորտային տարածաշրջանում եւ արևելյան Եվրոպայում։ Մինչդեռ արաբական երկրներում Չինաստանում, Հնդկաստանում, Պակիստանում, Բանգլադեշում, Աֆղանստանում զգալիորեն գերակայում են տղամարդիկ։ Օրինակ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում 100 տղամարդուն բաժին են կնում ընդամենը 36.5 թիմ։ Օմանում 50, Սաուդյան Արաբիայում 76.7-ական, Հնդկաստանում 92.9-ական, Չինաստանում 94։ Աշխարհում ընդհանուր առմամբ կամական թիվը կանանցից մի փոքր ավելին։ Ըստ նույն զեկույցի յուրաքանչյուր 100 կնոջը 101.8-ական տղամարդ է բաժին ընկնում, սակայն կանանք եւ տղամարդիկ անհավասարաչափ են տեղաբաշխված աշխարհում ինչը ժողովրդագրական լուրջ խնդիրներ է ստեղծում։ Anglican Advocate Society, Louisiana, Kentucky.